Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդման հյուրն է Մարտակերտի շրջվարչակազմի ղեկավար Վլադիկ Խաչատրյանը։ Մեր զրույցի հիմնական թեման բերքը հավաքն է, արտը հասուն է, հողագործն ու ճշնամին կանգնած են գրեթե կող կողքի, սակայն հողագործին դժվար է հաղթելը, որովհետև նա ամուր է կանգնած իր մշակած հողում։ Ինչ նախապատրաստական աշխատանքներ են կատարվել եւ ինչ ընթացք ունի Մարտակերտի շրջանում բերքահավաքը, պատմում է շրջվարչակազմի ղեկավար Վլադիկ Խաչատրյանը։ Պան Խաչատրյան, Արցախի հանրային ռադիոյի լոգական էսքիզն է, ծրագրի հյուրն եք։ Նախքան հարթազրույցը դուք շատ թեր զրույց էիք ծավալում կապված Բերքահավաքի հետ։ Կարելի է բացել փակագծերը։ Ում հետ էիք խոսում։ Հետագան պարուստում հնձորների հետ էի խոսում։ Եվ այսօր հունձի աշխատանքները սկսված է եւ անմիջական մեր վերահսկողության տակ է գտնվում, ու մենք փորձում ենք եւ աջակցել եւ տեղեկանալ աշխատանքների մասին։ Ոչ միայն հեռախոսով, այլ նաեւ անձամ լինելով դաշտերում։ Ամբողջ գյուղի բաժինը իմ հետ միասին եղել ենք դաշտերում, հրավոտից եկել ենք աշխատանքները այստեղ կաբինետային, հա, ընթացք տանք ընդհանուր բաժնի հետ կապված փաստաթղթային հարցերը վերջացրել ենք, պատրաստվում ենք արդեն դուրս գալու դաշտեր։ Պարոն Խաչատրյան, պատասխանատու պահ է մեզ բոլորիս համար, անձամբ ֆերմերների համար, անձամբ շրջանի շրջվարչակազմի ղեկավարի համար, իսկ պատերազմի թող ու բողով ապրած շրջվարչակազմի ղեկավարը բնականաբար չի վախենում արտակարգ իրավիճակներից եւ խստորեն հետեւում է որ ոչ մի խախտում չլինի այո դա այդպես է արտակարգ իրավիճակներին մենք պետք է անդրադառնանք խելացի դեռևս սկսած ապրիլ ամսից մենք ոչ անգամ կառավարության որոշում դուրս գալու։ Իդեպ ասեմ արդեն հանրապետությունում ստեղծված է հակահարդեհային միջոցառումների շտաբ եւ պետը հանրապետության վարչապետն է։ Մենք նաեւ հանդիսանում ենք այդ շտաբի անդամներ, բացի այդ շրջանում եւս ստեղծված է հակահարդեհային միջոցառումների կազմակերպման օպերատիվ շտաբ։ Ես նաև շրջանի օպերատիվ շտաբն եմ ղեկավարում, ընդգրկված են տեղակալ, գյուղոբաժին, ընդգրկած են մեր հակահարդեհային միջոցառումները ապահով համապատասխան կազմակերպության ղեկավարները։ Դեռևս սկսել ենք ապրիլ ամսին։ Ինչ է նշանակում սկսել ապրիլ ամսին։ Մենք արդեն կանխատեսել ենք, որտեղից կարող է հրդեհներ լինել եւ քանի որ մենք սահմանային գոտում ենք ապրում եւ մեր պետական պահոստային ֆոնդը, փողերի մասին է խոսքը եւ նաեւ ինչու՞ չէ համայնքների, պահուստային հողերը, կոնկրետ Մարտակերտ համայնք, Մեծշեն, Մաղավուս, Վարնկաթաղ, Մադարիս, Թալիշ, այս գյուղերի պահուստային ֆոնդերը գտնվում են անմիջական մեր դիրքերի առաջնային գծի հարևանությամբ։ Ոստի մենք սпасել եւ սпасում ենք այնտեղից հրդեհներ։ Միջոցառումները մենք սկսել ենք առաջնային գծից։ Ինչ ենք արել նախ քանի որ եղանակ այնպեսին էր որ անընդհատ անձրևներ են եղել եւ խոտկածածկը շատ արագ բարձրացել է որ հնարավոր չէր հերկել մենք ստիպված ենք եղել խոտ հնձիչով հնձել այդ խոտը այնուհետեւ վառել այդ խոտը նոր նրանից հետո սկավառակային փոცხում ենք իրականացրել որ ասում են դիսկաբոր ու մի պահ եղավ երբ հակառակորդը ականանետով կրակեց գյուլիջա սումա գյուղերի ուղությունով ու այդ տեղամասը հրդեհ բռնկվեց։ Մենք ստիպված էինք մեր այդ պաշտպանիչ շերտի կողքից հակառակ հրդեհ վառել դեպի այն հրդեհը, որտեղ որը գալիս էր դեպի մեզ, ու այդ տարածքները կարողացանք մենք ինքներս վառել, որը դարձավ մեր համար հակահրդեհային մեծ պատնեշ, որ այսուհետև հնարավոր չէ այնտեղից հրդեհ անցնել դեպի վեր։ Դրանից բացի քարտեզ ենք պատրաստել եւ ըստ քարտեզի 7 գոտի եք վերածել շրջանի պահոստային հողերը, ինչ է նշանակում, որ ենթադրենք առաջին գոտում հրդեհը բռնկվեց, մենք առաջի գոտուն ավարտելուց հետո ունենք հակահրդեհային պատներ, հա, հակահրդեհային գոտի։ Այս գոտում մենք կանգնում ենք եւ չենք թողնում, որ հրդեհը անցնի։ Կամ եթե չկանգնենք, էլ հրդեհը չի կարողանալու անցնել երկրորդ գոտին, կվառի մենակ առաջի գոտը։ Ցավոք սրտի երկրորդ եւ երրորդ գոտում հիմնականում գտնվում են մեր ցանկատարածությունները, որպես այս ցանկատարածությունները կարողանանք փրկենք, բացի գոտիների երկրներից ցանկատարածությունը միշտ տարածքների արանքը եւս սկավառակային փոխում ենք իրականացրել, հերկել ենք կամ խոտածածկը հնձել ենք եւ կարելի ասել որ պաշտպանված են մեր ցանկատարածությունները առանձնակի այդպես կորուստ տեղի չի ունեցել ընդամենը դիրքերի մոտ մեծ հրդեհ բռնկվեց եւ այդ հրդեհը քամու ուժգունության հետևանքով բարձրացավ դեպի նախքին մեր ջրաբերդ կոչվող տեղամասը Օգնություն խնդրեցինք եւ օգնեցին մեզ նաեւ Ասկերանի հրշեջները։ Կարողացել ենք հանգցնել եւ ընդհանրապես այնտեղ ունեցել ենք 1 հեկտար 8000 մետր գորուստ գարու։ Մնացածը առայժմ կարողանում ենք պահպանել ու վերահսկվում է։ 5 տեղամասում տեղակայված են հրշեջ խմբեր, հրշեջ խմբերի հետ միասին նաեւ արագարձական կող մարդկային խումբ ունենք, որոնք զինված են բահերով եւ ցախավերներով եթե Աստված մի առածցե որևէ տեղերդե է բռնկում, ապա անմիջապես եւ տրակտորն է դուրս գալիս եւ հրշեջ մեքենան եւ արագ արձագանքող խումբը։ Նույն խումբը ձևավորված է նաեւ այստեղ մեր վարչակազմում։ Հաշվառված են վարչակազմում աշխատող եւ նաեւ այլ հիմնարկ ձեռնարկությունում աշխատող տղամարդկային ուժը, կազմված է գրաֆիկ, մեքենաները հատկացված են 4-9 վամագնիշի մեքենաներ մենակ վարչակազմում։ Եթե այդպիսի արձագանք մենք լսում ենք, իսկույն բոլորս միասին գնում ու աջակցում, որ հրդեհը հանգցնենք։ Պարոն Խաչատրյան, խոսեցիք հակահրդեհային աշխատանքների մասին եւ բնականաբար արդեն իսկ այդքան կատարած աշխատանքը ասած մի առասցե, եթե հանկարծ նորից հրդեհ լինի, ապա գազն ու պատրաստեն։ Ինչ է դա միակ խանգարող հանգամանքն է βέρքը անկորուստ հավաքելու համար։ Ես գտնում եմ այո, ինչու որ մենակ βέρքը չվտանգված է, որ վտանգված է նաև համայնքները։ Որտեղ խոտածածկը այնքան բարձր է, երևի չգիտեմ, եղել եք թե չէ, այդ ղլղան կոչվող խոտածածկը մոտավորապես 2.5-3 մետր դա կա այդքան բարձրություն ուներ։ Հնարավոր չէ ոչ խոտընձիչով, ոչ մի բանով։ Տարբեր միջոցներ են ձեռնարկել, օրինակ, մեծ ծանր երկաթ են կապել տրակտորի հետևից քարշ աշխատել, որպեսզի այս խոտածածկը կարողանանք վերացնել։ Եվ մենք ստիպված ենք եղել սահմանային գյուղերը, որը գտնվում է հիմնականում հարթավայրային մասում, որտեղ այդ մոլախոտերը շատ արագ բարձրացան, դա Մարտակերտ քաղաքն է, Նոր Մարաղան, Նոր Հայկաջուր, Նոր Կարմիրևան, Մադավից եւ Թալիշի հատվածներն են։ Հրահանգ տվեցինք, դրանից բացի նաեւ պետականորեն իհարկե մենք մեր շտաբը եւս աջակցել է, ասենք ճանապարհները համայնքի ներսի, համայնքի դուրսը ինչ համայնք մտնել այդ տարածքները եւ ստեղծել ենք հակահարդեհային գոտի։ Կարողացել ենք հնձել, դեննետել, հերկել եւ այլ որպես վաղը մյուս օրը եթե հրդեհ բռնկվի, այդ հրդեհը չհասնի համայնքներ։ Ես տեսել եմ անձամբ իմ աչքով սև ծուխ եւ մեծ կրակ է բարձրանում, որ հնարավոր չի մոտենալ։ Եթե այդ գլղան կոչող տեղամասը, որ մեր 28000 հեկտար մենակ տարածք ունենք, դրա մեծամասնությունը այդ մոլախոտից է, եւ եթե նա բռնկվում է, վարկյանական է վառվում, հնարավոր է որ մեծ վնասներ վաճառի, բայց այս պահի դուրությամբ կարելի ասել որ պաշտպանել ենք։ Մնում է որ անխելք մարդ չունենանք միտումնավոր ինչ որտեղ բան վառի։ Եթե ասենք մենք կարանք 28000 հեկտարը բոլորը հերգենք միանգամից կամ հնձենք վերացնենք, դա անհնարին բան է։ Մանավանդ այդ ճանապարհների կողքեր հին շպալերի երկաթկտորներ են թափված կամ անկյունակարեր են թափված, որ հնարավոր չխոթանձի չանցնի, իսկ ու ջարդվում է։ Ну, ինչքան հնարավոր է արել են, գոտիները ունենք։ Մնում է որ մեր քաղաքացիական բնակչությունը հարցին գետակցաբար մոտենա, ոչ մի տեղ, ասենք, անզգուշություն թույլ չտան կամ ծխախոտ չգցեն, կամ անգամ մենք ճանապարհներին, այլ տեղամասերում երբ տեսնում ենք ջարդված հայելիներ, ապակիներ, նայևս հավաքում ենք, ինչի, որովհետև արևի ճառագայթների ազդեցության տակ նա ոսպինյակային տեսք է ընդունում, հավաքում է արևի ճառագայթները եւ հավանական հրդեհի բում կդառնա։ Անկամ այս այս հարցեր եւս մենք ուշադրություն ենք դարձնում։ Բայց այսօր վիճակը վերահսկվում է 5 հրշեդրաջային խմբերը ունենք եւ ամբողջ մեր արևելյան տարածքը այս պահի դրությամբ ապահովված է հարկ եղած դեպքում կարողանալու ենք այդ հրդեհը հանգցնենք։ Պարոն Խաչատրյան, կարելի է Փոփելբերգի հավաքի առաջին արդյունքները եւ ձեր գնահատականը։ Ես չեմ ասի, որ կարանք իսկույն հիմա ամփոփենք, որովհետեւ դեռ գարուհունջն է սկսել ամեմատական, ասենք հադրութի կամ քաշաթաղի շրջանի մեկ էլ մարտունու տարածքի մեր մոտ ավելի ուշ ոնց սկսեցինք, ոչ թե նրա համար տեխնիկաներ չունենք, ընդհակառակը մեր տեխնիկաները այս պահին այնքան շատ է, որ շատերը կանգնած են 22 տեխնիկայից 6-ն է այսօր աշխատում, ինչի որովհետև այդքան պահանջարկ չկա։ Հիմնականում գարողունձի աշխատանքներ ենք սկսել, այն է պետական պահոստային հողերում, այս պահի դուրությամբ 200 հեկտար արդեն հանձել ենք իսկ մինչև մեր այս Պալիգոն, հա, զորավարժարան կոչող տեղամասը, որը հիմնականում հարթավայրային գոտի է, ունենք 400 հեկտար։ Ընդհանուր շրջանը ունի 750 հեկտար։ Կարելի ասել, որ ժամանակին հունձը գնում է, կապանումներ չկան, Յուղամերձ ճանապարհին երկևի հատվածը նոր ստուգել են, որտեղ որ ռոռոկված է եղել։ Դեռևս 2-3 օրից կսկսեն քանձել։ Այսինքն այնպես չի որ գարին հասունացել է տեխնիկա չունենք։ Ահա։ Այսպեսի բան չկա։ Տեխնիկաները երիքում է, Մենք հնձում ենք, մարդիկ գնում են իրենց դաշտը ստուգում, մասնագետի հետ միասին, եթե հնձելի է, ապա սկսում ենք հնձել։ Այսքանը բերքը հավաքի մասին կխնդրեի մի քանի խոսք ընդհանուր մասը։ Խոսք ասեմ, որ լավ բերք ունենք, մնում է անկորոստ կարանք հավաքենք։ Առ այսօր մենք հնձել ենք մոտավորապես 162 հեկտար գարի, 23 ցենտրից միջին բերքատվությունը, ինչքան բարձրանում է ավելի հետ է դառնում։ Գարու նախքին դաշտերը, որ ոչ հերկել են, ոչ մի բան, ինչպես ասում են խորան, հա, Նաևս հնձել ենք 35 հեկտար 15 ցենտներից վերկատվել։ Իսկ անցյալ տարի ինչպես էր։ Անցյալ տարի կարելի ասել, որ մենք մեծամասնությունը չենք հնձել։ Անցյալ տարի շատ վատ է եղել, ընդամենը 10 ցենտներ, 10.7 ցենտներ, այն էլ հնձած դաշտերը, բայց մենք ունեցել ենք դաշտեր, որոնք ընդհանրապես չեն հնձել։ Խոսք վերաբերվում է հնձած դաշտերի միջին բերքատվությունը եղել է 10.7 ցենտներ։ Այս տարի բարձր է, բայց ասեմ, որ չնայած եղանակային պայմանները հաշվի առնելով խոնավ խաղաղությունում, բարենպաստ է եղել եւ Գարու համար եւ Ցորենի համար, բայց ուժգին կամու հետևանքով Գարու դաշտերը լրիվությամբ թափված են այս պայդորությամբ կանգուն Գարի դաշտ չունենք բոլորը ընկած գետնին, որ հերվիս նայես կարող է թեզ թվա թե այդտեղ ոչինչ չի եղել։ հա։ Դժվարանում են նաև մեր կոմբայնավարները, բայց բոլոր դեպքերում այսպիսի բերք ստանում ենք։ Բայց ծորենի վիճակը շատ լավ է։ Պարոն Խաչատրյան, այսքանը Բերքահավաքի մասին, իսկ ընդհանրապես ինչպես է ապրում Մարտակերտը այս օրերին եւ ինչպիսին եք տեսնում ապագան։ Բնականոն ընթացքով ապրում են ժողովուրդը, տարբեր աշխատանքներ իրականացնելով, բայց ելի մենք պիտի կողքից առանձնացնենք այն կարևոր հանգամանքը, որ չնայած Մարտակերտը քաղաք է, բայց բոլոր դեպքերում ագրարային քաղաք։ Մարտիկ հիմնականում զբաղվում են գյուղատնտեսական աշխատանքներով որ մեկին ունեն, ասենք, փոքր նրան այգիներ, ունեն խաղողի այգիներ, տնամերձերում եւ նաեւ ինչու՞ չէ սեփականաշնորհված հողերում։ Այդ աշխատանքներն են իրականացում, եթե քիչ առաջ խոսեցինք Չանդրադառնան հունձի աշխատանքներն ասկսված։ Որոշները կարելի է մեծ թվով ասել աշխատում են մեր բեզմետելս Կաշինյանքում, նաև ունենք փոքր ձեռնարկություններ Մարտակերտում, այդ ձեռնարկություններում են աշխատում։ Ինչ ձեռնարկություններով եք։ Ունենք լիմոնադի գործարան, որտեղ աշխատում է մոտավորապես 16 հոգի։ Նորություն է այդ գործարանը։ Նորություն չէ, սա եղել է, այսինքն նորություն ասած տեղը պատերազմից հետո է Արամ Իզմայելյանը եկավ այդ գործարանը կառուցեց, հիմա նա նաև մեր համար աշխատատեղ է ասենք մասնավոր կազմակերպություններ կան Միրզոյան Գրիգորին ունի մասնավոր գիրու գործարան այնտեղ եւս աշխատողներ ունի ունեն նռանայգիներ մարդիկ այնտեղ աշխատում են աշխատավարձ ստանում մոտ 3 մենատնտես ունենք, որոնք խաղողի այգիներում են, արդյոք նաև այնտեղ են աշխատում։ Այս պահի դուրությամբ կարելի է բերքը հավաքին զուգահեռ հոտ հնձելու աշխատանքը արձանագրել, որտեղ ամենից կարևորը խոշոր իջերավոր անասունների քանակը հատում է 11000, իսկ սա լուրջ թիվ է։ 20250 բանակիչ ունեցող շրջանում ունի 11000 խոշոր երջերավորանասուններ, ես չեմ անդրադառնում հանա երջերավորներին, թռչուններին կամ խոզերին, հիմա խոշորերի թիվը ես ներկայացրեցի, սա ինքնից իկա հուշում է, որ այս պահը մեր ժողովրդի համար այդ թվում այն մարտակերտցիների համար, որտեղ մարտակերտցիները համարյա թե մեծամասնությունը ունեն խոշոր երջերավոր անասուններ Եվ սա իրանց համար լուրջ սոցիալական խնդրի լուծման հարց է։ Պահում են մարդիկ արդեն խոտ են անձում եւ այդ խոտը հավաքում են, տեղափոխում են։ Եթե նայեք ճանապարհին անընդհատ կտեսնեք մեքենաներ տուփավորած խոտը։ Այո տեղափոխում են իրենց տները։ Մարդիկ նախապատրաստվում են զմռը։ Այս կյանքով է ապրում Մարտակերտը։ Պարոն Խաչատրյան, իմ վերջին հարցը նորությունն ապագան ձեր հարցին էլ պատասխանեմ, ասում եք ինչպես եք տեսնում Մարտակերտի ապագան։ Տեղյակ եք բոլոր Մարտակերտ Վարդինի ճանապարհը դեռևս ընթացքի մեջ է։ Շուտով ես տեղեկացա, որ արդեն աշխատանքները սկսում են, Թավշինության նախարարը ինձ տեղեկացրեց։ Մարտակերտի ջրամատակարարման ներքին ցանցը ավարտված է։ Երևի այս ամիս կսկսենք արդեն միացումները տալ, որ մարտիկ մշտական ջուր ունեն ծրագրավորված է նաև աչափնյա թարթարի ջրատարի, հա, այսպես ասեմ, վերակառուցումը կամ թարթարից ինքնահոս ջուրի տեղափոխումը աչափնյա թարթարի ջրատար, որով մոտորապես 10-ից 15000 հեկտար հող կդառնա ռոկովի, այն մենք դրան ենք սպասում։ Ինչու, որովհետև 10-15000 հեկտար հողամաս եթե դառնա ռոկովի, ես այն կարծիքին չեմ եւ մենք ունենք արդեն ծրագիր, կարողանալու ենք հորդորենք մեր գյուղաշխարհի մարդկանց, հողագործներին, որ ոչ թե զբաղվեն ծորենի կամ գարու արտադրությամբ կամ եգիպտացորենի արտադրությամբ, այլ բազմամյա տնկիներ տնկեն։ Կոնկրետ մեր տարածքի համար յուրահատուկ է նորը խաղողը։ Ինչ որտեղ խաղողը շահավետ չէ, ապա նորը շահավետ է։ շահավետ Այսօր նա մեծ շուկա է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Սեպտեմբեր ամսին արդեն մենք էլ տեսնում ենք, որ մեքենաների հոսք այստեղ ու տեղում գնում են նոր ու տեղափոխում։ Բայց եթե մեր ցանկատարածությունները ավելանան ու տարից տարի ավելանում են, ջրի սակավության պատճառով է, որ սա այսպես massայական բնույթ չի գրում։ Եթե այդ ջուրը տեղափոխենք, ես այն կարծիքին եմ, որ արդեն կարելի է խոսել հազարավոր հեկտար նարան այգի տնկելու մասին, եւ ոչ թե խոսել, այլ իրականում այս ծրագիրի կյանքի կոչ։ Սա կարևոր հանգամանք Եթե ունենանք մռան ցանկատարածություններ, հաջորդ քայլը պարտադիր կունենանք նաև նոր ու վերամշակող գործարաններ։ Իսկ այդ գործարանը կլինի Մարտակերտ քաղաքում, որը կենտրոն է։ Իսկ գործարան ունենալ նշանակում է աշխատատեղ ունենալ։ Ունենալ մի կազմակերպություն, որ պետության առաջ հարկային պարտավորություններ կունենա։ Իսկ այգի ունենալ նշանակում է, եթե այսօր պետական պահոստային հողերը, որ տրամադրում ենք մեր գո աշխարհի մարդկանց մշակելու հողի վարձը 6000 դրամ է իսկ այգու տակ դնելու դեպքում 25000 իսկ սա խոսում է դրա մասին որ մոտավորապես 4 անգամ մեր հողից ստացած եկամուտը պետական բյուջեի կավելանա եւ այստեղ բոլորս ենք շահում եւ այդ մենատնտեսը կշահի բարձր բեր կստանան առամ մեծ ծավալուն ֆինանսական միջոցներ կունենա բյուջեն եւս կունենա գործարանը կունենանք նաեւ հարկային պարտավորություններ նորից բյուջեն կունենա նաեւ սոցիալական խնդիրներ կլուծվի աշխատատեղը սա է մարդագետի ապա bye Բարեկամներ հիշեցնեմ, որ գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի ձայնասրահում Մարտակերտի շրջվարչակազմի ղեկավար Վլադիկ Խաչատրյանն էր։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ով Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։